bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.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 Gunohlarimizni mag'firat qilsin va qadamlarimizni sobit qadam qilsin. Mana bu duoni qilamiz. Maqsad shuki, tanlagan yo'limizda yana bir bor bir-birimizga nasihatlar qilib, bir-birimizni Mana bu yo'lda yordam berib Allohning dinini oliy qilmoqchimiz. Avvalambor aytmoqchi bo'lgan narsamiz shundan iboratki, biz dinimiz uchun hijrat qilganlarmiz. Insonlar o'zini yurtini, o'zini yaqinlarini ko'p maqsadlar uchun tark qiladi. Lekin bizni farqimiz shundan iboratki, biz dinimizni olib qochganlarmiz. Dinimizni oliy qilishlik uchun bu yo'lda yurganmiz. Mana bu narsani birinchi eslatib qo'ymoqchiman. Va bizga Alloh subhanahu va taolo bergan izzat mana shu iymon, hijrat va jihad sababligidan. Ansorlarning qalbini bizga moyil qilib qo'ygan narsa bu din. boshqa narsa emas. Chunki biz yashagan bu mulklarda bizdan oldin ham million-million muhojirlar bo'lgan. Lekin oddiy muhojir ansor degan sunnat bularni o'rtasida ihyo bo'lgan emas. Balki muhojir kalimasi juda ham haqoratlik kalima bo'lgan. Va lekin Alloh subhanahu va taoloning o'zini tavfiqi bilan bugun mana bu muhojir va ansor degan sunnat tirildi. Mana bu sunnat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bizga meros qolgan. Rasul sallallohu alayhi vasallam Medine'ye hicret hijrat qilganlar. Muhojir deganda biz shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni taniymiz. Va o kishiga birga ergashib kelgan Makkalik mu'minlarni taniymiz. Mana bular muhojir. Bularga o'zini qalbini to'rini ochib bergan o'zi muhtoj bo'lsa-da muhojir birodarlarini ustun qo'ygan ansorlarni taniymizki, bular Madina ahlilari bo'l. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini bir hadislarda marhamat qildilarki, hubbul ansori minal iymon. ve buğzul ansari minen nifak dediler. Yani imanning шартларидан biri. муъминларни ансорларни яхши кўришлик, муъминлик аломати дедилар, ансорларни ёмон кўришлик bu мунофиқлик аломати дедилар. Mana bu ҳадисдаги ансорни яхши кўришлик iymondandir, ансорни ёмон кўришлик нифоқ деган hadisi Biz bugun hayotimizda ko'rib turibmiz, birodarlar. Biz hayotimizda ko'rib turibmiz. Shuning uchun ham biz mana shu hijrat ne'matiga va bizga bu berilgan ansorlarni ne'matiga ko'p Allohga shukr qilishimiz kerak. Ko'p sunnatlar bor, hayotdan birodarlar u yo'qotilgan. Yo qasddan yo'qotilgan, yoki ummatni g'aflati sababligidan yo'qotilgan. Rasul sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga kelib nima ish qildilar? Ilk birinchi qilgan ishlari Makkadan Madinaga kelib Masjidul Quboni qurdilar. Qubo masjidini qurdilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu masjid davlatning asosi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada mehmon bo'lib yashamadilar. Rasul sallallohu alayhi vasallam Madinada ansorlar bilan birga birinchi g'azvaga chiqdilar. Bu g'azvaning ismini Badr deyiladi. Uhud g'azvasiga chiqdilar. Buni ansorlar bilan chiqilgan vaqtida 70 ta shahid berildi. Mana bu 70 ta shahidni 65 tasi ansorlar edi. 5 tasigina muhojirlar edi. Ya'ni mana bu dinning mana bu dinni asosiy ikki ustuni bu muhojir va ansor birodarlar. Chunki islom millatiga, islom millatiga o'zini qaysi bir millatga mansub bo'lishligi bilan iftixor qilishlikka ijozat berilmadi, magar muhojir va ansor bo'lishlik bilan iftixor berildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la farqa bayna arabiyyin va ajam illa bittaqvo. Arab bilan ajamning o'rtasida hech qanday fazilat yo'q. Ularning o'rtasida hech qanday farq yo'q. Magaram taqvo bilan bor dedilar. Va lekin mana bu hadisda aytayaptilarki, hubbil ansori minal iymon. Ansor bo'lishlik. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo bu ikki muhojir va ansorni Alloh taolo o'zi maqtadi. Abu Bakr kim edilar? Muhojir edilar. Umar kim edilar? Muhojir edilar. Usmon kim edilar? Muhojir edilar. Ali kim edilar? Muhojir edilar radhiyallohu anhum. Bular Madinaga kelib mehmon bo'lib, maishat parastlik qilib yurishgani yo'q. Mana shu islomning asosini, mana shu muhojir va ansorlarning yig'indisi, mana shularning qurbonligi bilan butun dunyoga hokim qilishdi. Rasul sallallohu alayhi vasallam mana shu muhojir va ansorlar yashagan zamonni xoyrul qurun dedilar. Hayrul Qur'on qarni dedilar. Eng yaxshi zamona, eng yaxshi asr meni zamonamdir dedilar. Summallazina yalunhum, summallazina yalunhum. Shundan keyingi keladigan nasllar, undan keyingi keladigan nasllar eng yaxshi nasllar dedilar. Eng yaxshi zamona dedilar. Bundan ishora Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobiylarga, tobiinlarga va tabai tobiinlarga ishora qildilar. 3 ta nasl mana shu ruhiyada katta bo'ldi. Mana shu ruhiya bilan butun dunyoga islomni g'olib qilishdi. Va lekin zamonlar o'tishi bilan bu narsa nima bo'ldi? O'rtadan ko'tarildi. O'rtadan ko'tarildi. Muhojir topilsa ansor topilmadi. Ansor topilsa muhojir topilmadi. Allohga hamdar bo'lsin. ki bugun mana shu ne'matni Alloh taolo bizlarga bergan. Bu ne'matni birodarlar ko'z qorachig'imizdek asraylik. Ko'z qorachig'imizda asraylik. Bu Alloh subhanahu va taolo bu ne'matini olib qo'yadi. Biz ana shu Alloh o'zi Qur'onda muhacir muhojir bo'laylik va ansorlarimizdan keyin talab qilaylikki, ular ham Qur'onda maqtalgan bulsun. bo'lsin. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, agar muhojirlik bo'lmaganda men ansorlar bilan birga bo'lardim dedilar. Lekin muhojirlik muqaddam bo'lganligi uchun muhojirlarni Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ansorlardan muqaddam qo'yganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men muhojirman dedilar. Agar muhojir isloh bo'lsa, agar muhojir o'nglansa, agar muhojir Qur'ondagi kelgan, hadisda kelgan muhojir bo'la olsa, ansor shunday bo'ladi, birodarlar. Biz buni juda ham zamonaviy til bilan aytganda doim aytamizki, bizning misolimiz patoqiga o'xshaydi. Patoqi yaxshi chaqib bersa, u portlatkich moddani yaxshi portlatib beradi. Biz bu hijrat diyorida ozchilikmiz. Rasul sallallohu alayhi vasallam Makka dan Madinaga 70 kishi bilan 70 ta erkak, ayol, yosh bola bilan hijrat qildilar. Rasulullah sallallohu alayhi vasallamni 13 yillik da'vatlarini samarasi 70 kishi edi. Ozchilik Lekin bular muhacir edi, o'zlariga yarasha sar topishdi. Men birinchi esatman birodarlar bu. Biz o'zimizni muhacirligimiz bilangina Qur'onda maqtalgan agar muhacir bo'la haqqimiz borki, men muhojirman deyishlikka. Boshqa bizdagi millat, qavm, til, rang, chiroy bu narsalar Alloh subhanahu va taolo oldida zarracha arzishi yo'q. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zini ilohiy qonunini tarozisini qo'yib qo'ydiki, inna akramakum indallohi atqakum. Allohning huzurida sizlarning ichingizdagi eng mukarramingiz taqvosiz yoda bo'lganingiz dedi Alloh subhanahu va taolo. Bu ilohiy tarozi birodarlar. Bu o'zgarmaydi bu. Qachon islom ummati o'zini qavmiy, lisoniy, ya'ni tili bilan g'ururlanishlikka o'tadigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bulardan mana bu izzatini olib qo'ygan. Olib qo'ygan. Hazrati Bilal'ni aziz qilgan narsa nima edi? Uni rangi rangi emas edi. yoki uning atrofidagi qavm emas edi. Habashlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam atrofida sanoqli kishilar edi. Lekin Rasul sollallohu alayhi vasallamning muazzillari va jannatda qadamini ovozi eshitilgan zot kim edilar? Bilal Bilol edilar. Salmon Farsi bir kishi edi. Salmon Forsi Fars qavmidan Rasul sallallohu alayhi vasallam atrofida bir kishi edi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Salmon bizdandir, bizni ahli baytimizdandir dedilar. Suhayb Rumi, Rumdan bitta edi bu kishi. Rumdan bir kishi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Suhayb Rumi Madinaga kirib kelgan vaqtlarda bu kishini kutib oldilar, istiqbollarga chiqib Rabahal Bay xursand bo'ling, Tijoratingiz Alloh taolo katta bir nima bilan foyda bilan sizga qaytarib beradi. Chunki u kishi butun molini, butun molini o'zini bilan birga bo'lgan da qolgan molini nima qilgandi? Alloh va rasuli uchun qurbon qilib turib, o'zi yolg'iz Madinaga kirib kelgan muhojir bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu kishi haqida Qur'on nozil oyatda nozil qildiki, bu kishi o'zini nafsini sotgan zot dedi. Bu kishi Suhayb rumiy. va Bilal Habashiyga qaratib Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhum shunday bir kalimani ishlatdilarki, "Yabni savdo" dedilar. "Ey qora xotinning o'g'li" dedilar. Abu Zar al-G'ifori arab bu kishi. Makkadan bo'ladi bu kishi, G'ifor qavmidan bo'ladi. Bilal Habashiy qulidir bu kishi. Va bu kishini islomi Abu Zarning islomi Bilalga qaraganda muqaddam edi, avval edi. ey qora xotinni o'g'li deyish so'zlariga Hazrati Bilol Baritul Rasululloh sallamga shikoyat qildilarki, Abu Zar meni shu so'z bilan nima qildi? Haqorat qildi dedilar. Shunda Rasululloh sallam Abu Zardan so'radilarki, shu gapni aytdingizmi deganda, ha aytdim deganlarida aytdilarki, ya Abu Zar, sizning vujudingizda hali ham jahiliyatdan bor ekan dedilar. Sizning vujudingizda hali ham jahiliyatdan bor ekan dedilar. siz qo'ygan bu tarozi noto'g'ri qo'yildi dedilar. Oq qori oq xotinni o'g'li Muhammad alayhisalom olib kelgan dinda qora xotinni o'g'ildan afzal yer dedilar. Abu Zar al-G'ifori aytadilarki, koshki men tavallud topmasam edi, shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam og'zlaridan chiqqan so'zni eshitmasam edi dedilar. Va keldilarda boshlarini yerga qo'yib turdilar. Hazrati Bilolga aytdilarki, "Ya Bilol, mana shu qora oyog'ingiz bilan yuzimni bosasiz dedilar. Bir rivoyatda bosdilar, bir rivoyatda aytdilarki, Allohga sajda qilgan boshni men bosmayman dedilar. Ijozat bo'lmadi bu. Lekin ey muhojir, ey ansor degan nom bilan bir-birlarini chaqirishardi. Hamma rivoyatda kelgan. Bu muhojirning avlodi, bu ansoriyning avlodi. Mana bu narsa shariatda ijozati bor. Men muhojirman, men ansor deyishlik. Shuning uchun mana bu birodarlar meni birinchi eslatma. Ikkinchi eslatma. Ikkinchi nasihatim birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ko'p ummatlarning qissasini bizga Qur'onda xabarini berdi. Qaysi ummatlarga Alloh subhanahu va taolo izzat berdi? Lekin bu ummatlar o'zlariga yuborilgan risolatni shukronasini qilmasliklari bilan Alloh subhanahu va taolo ularni halok qilib tashladi. الله سبحانه وتعالى نحل سورة مرحمة قياندك بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسول في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغود فمنهم من حد الله ومنهم من حق من حقت عليه الضلالة فسيروا, فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين الله سبحانه وتعالى Nahl surasida marhamat qilib aytgandiki, shak shubhasiz biz har bir ummatga payg'ambar yubordik, elchi yubordik. Ular o'zlarini qavmlarga qaratib, Allohning o'zigagina ibodat qilinglar. Biror bir tog'utga ibodat qilishlikdan saqlaninglar deb turib da'vat qilishdi. Ya'ni har bir payg'ambar har bir qavmini nima qildi? Tawhidga da'vat qildi, shirkdan qaytardi. Tog'ut, ya'ni Allohni qo'yib ibodat qilinadigan, ma'bud qilib olingan har narsa bo'lsin. Xohu butlar bo'lsin, xohu qabrlar bo'lsin, xohu har qanday, hatto malaikalar bo'lsin, payg'ambarlar bo'lsin, agar ularga ibodat qilinayotgan bo'lsa, buni tog'ut deyiladi. Alloh subhanahu va taoloning payg'ambarlarning vazifasi nima Allah kegine ibodat qilinglar ve tog'utlardan saqlaninglar dedi. Allah subhanahu va taolo mana bu payg'ambarlarni yuborishligi bilan mana buni de Allah subhanahu va taolo mana shu payg'ambar yuborilgan ummatlarni qavmlarni Allah kimlarnidir hakka taolo haqqa hidoyat qildi, kimlargadir asali Lavhul Mahfuzda yozib qo'yilgan zalolat adashlik ularga haq bo'ldi. Ya'ni payg'ambarlar kelib da'vatni yetkazishgan bo'lsa, hamma musulmon bo'lib qolgani yo'q. Hamma da'vatga ijobat qilmadi. Ulardan kimlardir hidoyat topdi, kimlardir hidoyatni qabul qilmadi. Bunda Alloh subhanahu va taoloning nimasi? Bular haqidagi azaliy taqdirda bitib qo'yilgan zalolat bularning ustiga haq bo'ldi. Hop Alloh subhanahu va taolo islom ummatiga buyurib aytadiki, fasiru fil ard fanzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Yer yuzida bir sayr qilib ko'ringlar. Allohning dinini, Allohning payg'ambarini yolg'onga chiqarganlarni bir oqibatini ko'ringlar. Nuh qavmi, Ad qavmi, Samud qavmi, Lut alayhisalomning qavmi va o'tgan qancha-qancha ummatlar borki, payg'ambarlarni yolg'on deyishliklari bilan yo'q qilib tashaldi. Ana bularni bir ko'ringlar, bundan ko'rib bir ibrat olinglar. Mana bu sayr qilishlik bilan sizlar ham haqni qabul qilishdan nima bo'yin tovlamanglar sizlar. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaratib aytadiki, agar siz mushriklarning hidoyatiga har qancha haris bo'lsangiz ham Alloh subhanahu va taolo o'zi gumrohlikni iroda qilgan, ya'ni kofirlikni iroda qilgan kishilarni hidoyat qilmaydi. Alloh adashgan gumroh bo'lganlarni albatta hidoyat qilmaydi. Va ular uchun mana bu haq yo'lga yo'llab qo'yadigan yordamchi yo'qdir deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qildi. Ya'ni O'tgan ummatlarning tarixini Qur'onda Alloh taolo bizlarga bayon qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda bayon qildilar. Va bularning ichidagi eng bizlarga yaqin bo'lgan ummat qaysi ummat edi? Bu Banu Isroil edi. Banu Isroil edi. Banu Isroil ya'ni Banu Isroil, Banu Yaqub alayhisalom. Yaqub alayhisalomning zurriyotlarini Banu Isroil deyiladi. Yaqub alayhisalom kim edi? Ishoq alayhisalomning farzandlari. Ishoq alayhisalom kim edi? Ibrohim alayhisalom farzandlari edi. Mana shu zurriyatdan Yaqub alayhisalom zurriyatidan tarqalgan millatni Banu Isroil deyiladi. Isroilning farzandlari deyiladi. Ya'ni Yaqub alayhisalomning avlodlari. Yusuf alayhisalom bu kishining avlodi. Musa alayhisalom bu kishining avlodi. to Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelgan Isa alayhisalomgacha bo'lgan hamma payg'ambarlar mana shu Banu Isroillar. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki, "Ey banu Isroil, sizlarni o'z zamonangizda butun olamga men nima qildim? Aziz qildim" dedi. Sizlarni oliy qildim dedi. Hech kimga bermagan ne'matlarimni sizlarga berdim dedi. Ya'ni bu banu Isroil üçte kitabinin kitobning egasi. Tavrot, Tavrot, Zabur, Injil. Üçte ta kitob. ahli kitoblarning 3 ta kitobi bor edi. Banu Isroildan chiqqan asosiy payg'ambarlar hammalari shu ya'ni 3 ta katta ulul azm payg'ambar bo'ladigan bo'lsa, shulardan ikkitasi Banu Isroildan. Bu Musa alayhisalom, Isa alayhisalom. Mana bu payg'ambarlar bo'lib turib, mana buncha kitoblari bo'lib turib, Alloh subhanahu va taolo Hatto bularni da'vosi nima edi? Ular o'zlarini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qilib aytgandiki, va qolatil yahudu va nasara nahnu abna'ullohi va ahibba'u. Ular shu da'voni qilishgandiki, biz Yahudilar aytishgandiki va nasoralar aytishgandiki, biz Allohning mahbublarimiz. Allohning eng suyumlik bandalarimiz yoki biz Allohning avlodlarimiz deyshadi. Subhanalloh o'zlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Haqqa ibn Abbos radhiyallohu anhu rivoyatlariga qaraganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yahudiylarni, nasoralarni islomga da'vat qilgan vaqtda mana bu so'zni aytishgandiki, sen bizni azob bilan qo'rqityapsanmi? Axir biz Allohning o'g'illari bo'lsak, Allohning suyumlik bandalari bo'lsak deb bu da'voni qilishadi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Qul فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقْ Nimaga o'zinglarni gunohinglar bilan o'zingni o'zingni azoblaysizlar? Mana bu aytayotgan bo'xtoninglar, bu xom tamalaring bu gunohinglar bilan o'zingni o'zing nimaga azoblaysizlar? Balki sizlar ham Alloh taolo yaratgan hamma maxluqlardan bir maxluqsizlar sizlar ham. bir maxluqsizlar, sizlar ham qilgan amalingiz yarasha hisob kitob qilinasizlar. sizlarni ham albatta Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni qilgan hamma amallaringiz uchun yo mukofotlaydi yo jazolaydi. Nimaga o'zingizlarni gunohingiz bilan o'zingizni o'zingiz azoblaysizlar dedi. Ayting dedi Alloh subhanahu va taolo. Yaghfiru liman yasha va yu'azzibu man yasha. Alloh Yahudilarni, Nasoralarni gunohini kechirishlikni emas, o'zi xohlaganlarni gunohini mag'firat qiladi, o'zini xohlaganlarni Alloh taolo azoblaydi. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيرِ Allah subhanehu ve teala aytayaptiki, osmon yerni mulki va uning orasidagi yer osmondagi orasidagi barcha narsa Alloh subhanahu va taolaniki. Uni mulki. Yahud nasoralarniki emas. Va albatta har bir ish Alloh subhanahu va taologa qaytariladi. Ya'ni o'tgan ummatlar haqida to'xtalib o'tmoqchi edik. bu ummatlar o'zlarini eng afzal ummat deydi. Bundan ham tajovuz qilib o'tilma deydi. biz Allohning farzandlarimiz deydi. Va hatto shu da'voni qilishdiki, har kim yahudi va nasoro bo'lsagina hidoyat topadi deydi. Har kim yahudi va nasoro bo'lsa jannatga kiradi deydi. Va lekin bularni Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelgandagi haq payg'ambar kelgandagi tutgan o'rinlar nima bo'ldi? Payg'ambarni ashaddiy dushmani bo'lishdi. Haqni ashaddiy dushmani bo'lishdi. Hatto yahudiylar eng intizor bo'lib kutgan, shunaqangi shavq bilan kutgan Ahmad ismli payg'ambar nima? Ashaddiy dushmaniga mana shular aylanishdi. Hatto Aws bilan Hazrat bilan bo'ladigan janglarda Aws bilan Hazrat dini yo'g'idi. edi. Mushriklar edi. Lekin tavhidni tavhidni da'vo da'vo qilgan Banu Isroil yahudilar nima qilardi? Jangda oxirgi zamon payg'ambarining nomiga qasam ichishardiki, bu payg'ambar kelsa, albatta biz sizlarga g'alaba qilamiz deyardi. Ana endi payg'ambar keldi. Payg'ambarni ashaddiy dushman ishlab bo'ldi. Payg'ambarni ashaddiy dushman ishlar bo'ldi. Ya'ni har vaqt o'tgan ummatlar o'zlariga topshirilgan vazifani bajarishgan vaqtida Alloh va Rasulini buyrug'iga amal qilishgan vaqtda Alloh taolo ularning darajasini ko'tardi. Har vaqt bular Allohni qonuniga osiylik qilishdi, payg'ambarlarning buyrug'ini bajarishmadi, Alloh taolo ularni zalil xor qildi, xaloq qilib tashladi. Ana endi Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlari kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar wa tu'minuna billah. Alloh subhanahu va taolo bu ummatni eng yaxshi ummat degandi. Sizlar insonlar uchun chiqarilgan eng yaxshi ummat bo'ldingiz. Ma'rufga buyurasizlar, munkardan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirasizlar. Ya'ni Muhammad alayhisalomni ummati o'zidan o'zi paydo bo'lib qolgan emas. Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, "Uxrijat linnas" chiqarilgan sizlar. Alloh taolo sizlarni bir maqsad uchun chiqargan. U maqsad nima? Odamlarni ma'rufga buyurasizlar, munkardan qaytarasizlar. Ya'ni bu ummatning vazifasi yo'llarni asfalt qilib tuzatib berish, kofir mushriklarni zavod fabrikasida ishlash yoki chorvadorchilik, dehqonchilik yoki boshqa bir dunyoviy kasblarni rivojlantirish uchun emas. Balki Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan keyingi qolgan merosni yer yuziga hokim qilishlik. Bu Muhammad alayhisalom ummatini aziz qilgan narsa. Mana shu mas'uliyatni sahobiylar hatto Rasul sallallohu alayhi vasallam vafot etgan vaqtlarda ham o'zlarini vazifalarini to'la bajarishdida Masjidul Haramayndan Makka va Madinadan butun yer yuziga tarqalib ketishdi. Butun yer yuziga tarqalib ketishdi. Chunki ularni aziz qilgan narsa shu edi. Lekin ummat mana bu o'zini xoyrul qunur zamondagi, eng yaxshi zamonadagi vojibatini esdan chiqardi. o'zini qaysi bir qavmga mansubligi bilan iftixor qilishni boshladi? O'zaro bir-biri bilan ixtilofni boshladida, oxir oqibat nima bo'ldi? Bu ummat eng zalil ummat bo'ldi. Eng xor ummat bo'ldi. Yahud Allah subhanahu va taoloning guvohligi bilan Allohning g'azabiga mubtalo bo'lgan, giriftor bo'lgan ummat edi. Nasoro Valaddallin gumroh bo'lgan Komunist Kommunist hindular, butparastlar butun yer yuzidagi bugun demokrat deb yapken, atayotgan hayvonlar qilmaydigan amalni qilyapkanlar butun musulmonlarni nima qildi o'ziga qul qilib oldi, mahkum qilib oldi. Butun yer yuzida mahkum kim musulmonlar? Sabab nima? Sabab bu ummat o'zini yaxshiligi bilan quruq faxrlanadigan bo'lib qoldi. Yahud nasorolar gunoh ham qilardi, payg'ambar haqidagi kitoblarni buzardi, lekin yana shu da'voni qiladi Rasululloh sallallohu alayhi aytardiki, nahnu ahibbaulloh, nahnu abnaulloh va ahibbauhu deyshardi. Payg'ambarni yuziga qarab turib aytishardiki, biz Tavrotni buzgan bular, Injilni bizga aytardiki, biz Allohning o'g'illarimiz dedi, farzandlarimiz dedi nauzubillah. Subhanalloh. Biz Allohning suyumlik bandalarimiz dedi. Bu ummat uzunu o'zini gunohini qilib turib, Allohga osiy bo'lib turib nima qildi? O'zini eng yaxshiligi bilan iftor qila boshladi. O'zini quruq yaxshi ummatligi bilan iftor qila boshladi. Xo'p, Musa alayhisalom Musa alayhisalom, Harun alayhisalom Banu Isroilga Alloh subhanahu va taolo tomonidan kitobat qilingan Baytul Maqdisga kirib jihad qilishlik buyrug'ini nima qildi? Inkor qildi bular. Bitta buyruq bajarilmadi. Bitta buyruq bajarilmadi. Alloh subhanahu va taolo bu Banu Isroilni ikkita payg'ambari bilan birga sahroda darbadar bo'lib vafot top ketishligini iroda qildi. 40 yil bular sahroda sargardon bo'ldi. Bitta buyruq bajarilmadi. Bitta buyruq bajarilmadi. Hop, shanba kunida Banu Isroil tarafidan o'zlari payg'ambarlardan talab qilishgandiki, bizga bir kunni bayram kuni qilib bering. Bir kunni biz bir dam oladigan kun bo'lsin. deganda ularni payg'ambarlari Alloh subhanahu va taolo tomonidan shanba kunida baliq tutmasdan o'zlariga bayram qilishlikni nima qildi? Alloh subhanahu va taolo bularni baliq tutishidan qaytardi. Xo'p, mana bu bir kun shanba kunida baliq tutishlik man bo'lgan qavm nima qildi? Allohning qaytargan, nahy qilgan, gunoh hisoblangan amaliga hila qilishdi. nima qilishdi? Shanba kuni baliq o'tib ketardi, suzib daryodan. Bular daryoni yoniga hovuzchalar qilib turib, baliqni qamab qo'yib, yakshanba kuni tuta boshlashdi. Nima bo'ldi buni oqibatida? Mana bu Allohni bitta qaytargan amalidan qaytmagan Banu Isroil mukammal maymunga aylanib qoldi. maymunga aylandi. Nimaga bitta qaytargandan qaytmagan? Hop islom ummati qancha Allohning buyrug'ini bajarmayapti qancha qaytargandan qaytmayapti. Buni hisobi yo'q. Alloh taolo buyurgan buyruqlarni bajarmay osiy bo'lib yurgan ummatni. Qaytargan nahiy qilganlar. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalom ummatlarini falyahzarillazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim degenidir. Muhammad Aleyhisselam'ı birdan bir buyrug'ini bajarmayotgan kishilar boshlariga fitna yetib qolishligidan yoki alamlantiruvchi azob kelib qolishdan ehtiyot bo'lsin degan. Bitta payg'ambari buyrug'i Bilamizki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari 3 xil sunnatlari bor. Bir buyurgan sunnatlari bor, qilishlik vojib bo'ladi yoki sunnatu muakkada deyiladi. Ikkinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari qilganlar lekin buyurmaganlar. Uchinchisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida sahobalar qilgan qaytarmaganlar. Mana bu 3 xil sunnatlari bor. Ana endi bugun ummat halini qaranglar. sunnatlarni nafslarga yoqadigan yaxshi yaxshi sunnatlarni qilishadi. Nafslarga yoqmaydigan jarohatlanish, Allohning yo'lida qoringa tosh bog'lashlik, hijrat qilishlik, bu yo'lda jarohatlanishlik, bu yo'lda shahid berishlik, bu yo'lda turli-turli ma'naviy, moddiy ozorlar Hatto bazı toifalar bor, Biz Rasululloh sallallahu alayhi vasallam shirinlikni yaxshi ko'ramiz, biz ham shirinlik yeymiz. Rasululloh sallallahu alayhi vasallam sutni yaxshi ko'rgan, biz ham sut ichamiz. Rasululloh sallallahu alayhi vasallam osh qovog'i yaxshi ko'rgan, biz ham osh qovog'i yeymiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xushbo'y yaxshi ko'rgan, biz ham xushbo'y qilamiz. Ha endi sizlar o'sha achchiq-achchiq, og'ir-og'ir sunnat sizlar qilaveringlar. Jarohat sizlar bo'linglar, qatl sizlar bo'linglar, zahmi sizlar bo'linglar. Yo. Rasul sallallohu alayhi vasallamni hamma amalini qilishlik bilan udkhulu fis-silmi kaffa bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni olib kelgan yo'liga mukammal kirishlik bilan Allohning buyrug'i bilan dinga mukammal kirgan bo'ladi. Shuning uchun ham bu ummatning holi qachon o'nglanadi? Payg'ambariga so'zsiz itoat qilishligi bilan, so'zsiz ergashlik bilangina o'nglanadi. Bo'lsa o'nglanmaydi. Jab yelo bi payg'ambar Shuning uchun ham asosiy aytadigan gapim shuki birodarlar, Alloh va rasuliga Alloh va rasuliga so'zsiz itoat qilaylik. Shundagina gumroh bo'lmaymiz, shundagina adashmaymiz. Shundagina biz sirotul mustaqimda istiqomat qilishimiz mumkin. Hazreti Ali radhiyallohu anhuga bir kishi ashablardan bittasi aytgan ki "Ya Amirul Mu'minin, Abu Bakr, Umar xalifa bo'lganda hech biz fitna ko'rmadik, boshimiz hech fitnaga urilmagandi, boshimiz urilmagandi. Siz xalifa bo'ldingiz, xalifa bo'lgan kuningizdan biz boshimiz fitnadan chiqmayapti" deganda, o kishi ajib bir so'z aytgan ekan. Abu Bakr bilan Umarga menga o'xshagan kishida askar bo'lganmiz. Menga o'xshagan kishilar farmonbardor bo'lganmiz. Menga o'xshaganlar itoat qilganmiz. Meni zamonamga kelib senga o'xshaganlar itoat qiladigan bo'lgan. Shuning uchun boshing fitnadan chiqmayapti degan ekanlar. Abu Bakr bilan Umar bizga buyuradigan bo'lsa, biz nafsimizga yoqadimi, yoqmaydimi? Yengilmi, og'irmi? Kechasimi, kunduzimi? Har vaqt bizga buyurgan bo'lsa, biz so'zsiz itoat qilganmiz. Va lekin sen Bugun men buyruq bersam, nafsingga yoqsa qabul qilasan, nafsingga yoqmasa itoat qilmaysan. Shuning uchun ummat fitnadan bosh chiqmayapti degan ekanlar. Bu gapni kim aytgan ekan? Xulafoi Roshidin al-Mahdiyinni 4-tinchisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatdaligi aniq bo'lgan bashoratini bergan Hazrat Ali aytayaptilar. yoki Hazrat Umar aytgan ekanlarki, solih kishilarning jur'atsizligi, tolih fosiq kishilarni jur'atliligidan men Robbimga shikoyat qilaman degan ekanlar. Hazrat Ali aytar ekanlarki, ilmiga amal qilmagan olimlar ilimsiz obidlar meni bilimni sindirib yubordi degan ekanlar. Ilmiga amal qilmagan olimlar beilm obidlar meni bilimni sindirib yubordi degan ekanlar Hazrat Ali. Biz nima gap topishimiz kerak, men bilmayman endi. Biz nima deb gap topishimiz kerak? Umar Faruq bu gapni aytgan bo'lsa, Ali radhiyallohu anhu bu gapni aytgan bo'lsa, biz nima deyishimiz kerak? Qani ummat solihlar? Qani ummat ulamolari? Biz da'vat qilamiz kesu maydonga. Maydon bo'shab qolgan ma'naviy, moddiy doktorlardan Manevi doktorlar yok. Cismani doktorlar yok. Agar bir kishi doktorlar bilmaydigan bo'lsa, u hayvon doktori bo'ladigan bo'lsa, unga bir kasallik ixtiyorini berib qo'y, o nima qiladi? O'sha üç 3 kungacha qarab turgin deydi. Odam bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa suv yuboravergin deydi, boshqa nima deydi u? Bugun ummatta holi shu. Manevi doktorlar ham shunaqa, qassob. Ha qarani bir ikki kun bo'lmasa suv boravering deydi. Ummatda holi shu. Hop endi nima qilishimiz kerak? O'tiraverishimiz kerakmi? Inshaalloh bizni ertaga Robbimiz aldı, uzrimiz bor. Bilgancha ilmimizga amal qilganmiz ya Rob, xatosini o'zing kechirgin. Diyalayimiz. Lekin yumshoq o'rinlarda turib, maydonga kelmayotgan kishilar endi biz bilmaymiz nima uzr aytadi Alloh taolaga. Bu ish kimdandir shikoyat emas, birodarlar. Voqiylik shunaqa. Voqiylik shunaqa. Shuning uchun biz o'zimizni vojibotimizni bajarishimiz kerak. Vacibatimizni bajarishimiz kerak. Eng muhimi Robbimiz huzuriga borganda uzulimiz bo'lish kerak. Islom ummatini boshiga kelgan bu to'fon, islom ummatini boshiga kelgan bu zalil xorlik tarixda bo'lgan emas, birodarlar. Tarixda bo'lgan emas bunaqasi. Chingizxon ham bu ishni qila olgan emas. Kommunistlar ham qila olgan emas. Bugun bu ummatni boshiga kelgan bu xorlik tarixda bo'lgan emas, birodarlar. Islom ummatining eng afzallarini, islom ummatining erkaklarini, rijollarini qamoqlarga qamab, Abu G'arib, Guvatanama degan har qaydagi joylarga jamlab, ularni nomus obro'sini to'kib, ular haqida filmlar ishlab, suratlarini butun dunyoga ko'z-ko'z qilgan narsa tarixda bo'lgan emas, birodarlar. Tarixda bo'lgan emas. Ayollarni beizzat qilingan bo'lishi mumkin, lekin islom ummatini erkaklarini, ulamolarini, peshvolarini, qariyalarni olib kirib turib tajovuz qilib, livota qilib, ularni suratini, filmini qilib dunyoga ko'z-ko'z qilingan emas birodarlar. Qur'onni o'qboron qilib, ustiga bavul qilingan narsa tarixda bo'lgan bo'lsa, maxfi bo'lgan, oshkor bo'lgan emas, dunyoga ko'z-ko'z qilingan emas birodarlar. Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni akslarini turli-turli iflos insonlarni suratda chiqarib, film qilib internetga chiqarib butun dunyoga tarqatilgan emas. Bu Qur'on ertaga bizni foydamizga hujjat bo'ladimi, zararimizgami? Ertaga bu Muhammadur Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizni shafaat qiladimi, qilmaydimi? Shunga bir uzr tayyorlab qo'yaylik. Bir uzrimiz bo'lsin. Ya Rasululloh, men toqatim shuncha yetgani. Men sizni obro'yingizni himoya qilishlik uchun shuncha ish qila oladim. shodi amalat qilyapkan, jihoddan bir lahza so'ymayapgan kishilar men Allohga duo qilamanki inshaalloh Robbilarining huzurida, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurida uzrlari bor. Lekin jihoddan orqaga qaytgan jihoddan sulh qilgan kishilarni bularning javob bo'lmasa kerak, vallohu alam. Shuning uchun ham o'zimizni vajibatimiz bajaraylik, birodarlar. Odamlarning xiyonati, odamlarni yordamsiz tashab qo'yishligi, odamlar tarafidan malomatlar, bizni tanlagan yo'limizdan bizni chekintirmaslik kerak. Agar biz da'voyimizda rostgo'y bo'lsak, Sodiqlardan bo'lsak-ki, biz fi sabilillah yurimiz. Xudoning yo'lida yurimiz, Xudoning dinini oliy qilamiz deb yurimiz. Chunki insonlarning darvozasi bekilsa, Robbil alaminning darvozasi hech qachon bekilmaydi. Doim o'tiradi ochiq. Agar tamom darvoza band bo'lsa, lekin Alloh Rabbul Izzat darvoza Agar bizi tavakkulimiz Robbil alaminga bo'lsa, bu tavakkul bilan biz oldiga ketishimiz kerak. Ha, tavakkulimiz bir qavmga bo'lsa, bir shaxslarga bo'lsa, pulga bo'lsa, moddiyatga bo'lsa biz da'voyimizda yolg'onchimiz, kazzobmiz birodarlar. Bizni tanlagan risolat yo'limiz aytayapman-ku, odamlarni xiyonati, odamlarni yordam tashab qo'yishligi bu narsa bilan biz ta'sirlanmasligimiz kerak. Agar yana aytaman, gapimizga sodiq bo'lsak. Chunki Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, faqatil fi sabilillah. La tukallafu illa nafsak va harrizil mu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, yolg'iz qolsangiz ham, o'zingiz yakka qolsangiz ham, Allohning yo'lida qitol qilasiz, jang qilasiz. Siz o'zingizni nafsingizga mukallafsiz. O'zingizni nafsingiz haqida Allohning huzurida so'ralasiz. Va mu'minlarni jihodga tashviq qiling. Lekin Bu bizga ham taalluqli birodarlar. Shuning uchun ulamolardan so'ralgan ekan, odam o'zi yolg'iz qolib, ummat hammasi jihad tarqib ketsa, o'zi yolg'iz qolsa jihad qiladim deganda, mana shu oyatni dalil keltirishar ekanki, ha, yolg'iz qolsang deb jihad qilasiz. Shuning uchun o'zimizni vajibatimizni esdan chiqarmaylik. Keyingi nuqta albatta Allah subhanahu va taolo Qur'onda ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا innalloha ma'as sobirin degan oyatida bir-biringiz bilan nizolashmanglar. Zaiflashib ketib qolasizlar. Sizlardagi obru shavkat ketadi, davlatingiz ketadi. Kudretine ketadi. sizlarni obro' izzatlaringni ketadi degan nahiy qilingan amal afsuslar bo'lsinki butun ummatda sodir bo'lgan, bizlardan ham sodir bo'ldi. Bugun buni biz ba'zi bir alomatlarni sezib turibmizki, ba'zi insonlar nima qilyapti? Sekin-sekin yana mujohid muhojirlarga tilini uzatishlikni boshladi. Til uzaytirishni boshladi ba'zi insonlar. Chunki Karimov Islomobodga kelgan vaqtida o'zini biror bir siyosiy, iqtisodiy maqsad uchun kelgan emas. Faqat va faqat O'zbekiston islomiy harakatini yo'q qilishlik uchun katta miqdordagi moddiy mablag'ni Musharrafga bergan. Boshqa narsa uchun kelgan emas, paxtasini sotish uchun kelgan emas. Faqat bizni masalamizda kelgan. juda katta miqdorda pul o'rtaga tashalgan Amerika, O'zbekiston har qaysidan bo'lsin. Maqsad nima qilishlik? Bizni yo'q qilishlik. Bizni yo'q qilishlik, bizni tafriqa qilishlik bu kufrning maqsadi bu. Va bu ularni maqsadi ma'lum bir miqdorda ro'yobga ham chiqdi. Lekin bu degani bu jamoat tugadi degani emas. Chunki bunga ko'p urinib ko'ringan O'zbekistonga eng yaqin bo'lingan vaqtda Tojikistondan burilib ko'ringan, Afg'onistondan burilib ko'ringan, berdan burilib ko'rinyapti. Lekin bu jamoatni asosini qurgan muttaqi birodarlarimiz Alloh taolo shahodatini qabul qilsin. U insonlar qurgan buni, taqvoning ustiga qurilgan. Bu jamoatni shoxlarini kessa bo'ladi, katta-katta shoxlarini kesib tashlashlik mumkin. Lekin buni ildizdan qo'parib tashlab bo'lmaydi, birodarlar. Ildizdan qo'parib bo'lmaydi buni. Agar toyinki biz Allohning diniga xiyonat qilmas ekanmiz. Alloh xiyonatdan o'zi asrasin. Lekin bu jamoat Esinada bo'lsa, Shikayda ham 4000 lashkar Salveshti bizni yo'q qilib yuborishlik uchun chiqqan edi. Chunki doim bizga taklif kiritilgan narsa shuki, sizlar biz bilan kelishinglar, Pokistonga qo'l beringlar do'stlik qo'lini. Biz sizlarga ikmolot qilamiz, biz pul beramiz, biz aslaha beramiz. Faqat 20 tanani bizga topshiringlar, ojiz notavonlaringdan degan xiyonatni bu jamoat qilgan emas, qilmaydi ham. Register qilinglar, falon qilinglar degan vaqtida biz javob berganmizki, 20 yildan bas afg'on muhojirlar register bo'lmagan. ularga hujjat berilmagan, shuncha biz urushib bizga rejistr qilinadimi? Bu hammasi bizni tuzoq bu. Biz bu beg'ayratlik qabul qilmaymiz deb tur ularga javob berganmiz. Va lekin Salveshti bilan biz urushmaganmiz, balki Salveshtini harakat berayotgan hukumatni urganmiz. Va har vaqt bu muhojirlarga nisbatan kimlardir tilini qo'lini uzaytiradigan bo'lsa, albatta bularni harakat berayotgan kishilar javobini oladi. Endi bizni umumda haqorat qilgan kishilarni biz maxfiy kechira olmaymiz. Mashlaya kirib har joyda haqorat kalimasini bizga ishlatilgan bo'lsa, biz buni kechira olmaymiz. Chunki bizni bu shariy haqqimiz. Chunki bu haqoratni qilgan kishilar bizni bu mintaqaga ular olib kelgan emas, ular bizga ansonlik qilgan emas. Biz ansonlarimiz boshqa u. Va bular islomiy imoratning nomidan gapirishiga haqqi yo'q. Chunki Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umar bizga amirimiz bitta muhojirni qanaqangi himoya qilishni ko'rsatib qo'ygan. Hop, Biz nimaga endi bu xoin hukumat bilan sulh qilmaymiz? Sulh? Biz ko'rib kelyapmiz bu Pokistonda bo'layotgan sulhlarni. Shikoyatda sulh qilindi. Sulh qilishlik bilan hukumat nima qildi? O'zini jangga tayyorladi. Asli shariatda sulh bor. Sulhdan murod nima? Jangga qaytadan kuch-quvvat to'plashlik uchun sulh qilinadi. Har kuni bu yerda yey, u yerda maishat qil, u yerda mehmon bo'lmas. Yo uyingda kirib uxla degan emas. Jangga o'zini tayyorlashlik uchun sulh qilinadi. Bu sulhni hukumat qiladi doim. Qachon sulh qilgan bo'lsa, yangi-yangi qo'shin olib kelgan, yangi-yangi o'zini jangga tayyorgarlik qilgan. Xo'p. Va nishta sulh qilingan bo'lsa, faqat va faqat shu sulhni qilgan ma'lum bir kishilar foyda ko'rgan. Birorta muhojir foyda ko'rgan emas undan. किया है फकत Ha bura bahona qilyaptiki, bizni qancha bandalarimiz chiqdi. Bitta muhojir chiqdimi? Arab bo'lsin, ajam bo'lsin, chiqdimi? कहते हैं कि यहाँ चंद छिकमल? आदमी जो है वो जेल से निकले हैं तो क्या कोई अरब आजम में से कोई आदमी कोई मुहाजिर जेल से निकला है yoki bu g'ad g'addor hukumat. Bizga ma'lum. Shimoldagilar bilan sulh qiladi, janubga uradi. Janubdagilar mas'ul qiladi, shimolni bombard qiladi. Mana hozir bu yerda jang to'xtatilgan. Avval jang vaqtida shimoldan janubga 15 kunda bir oyda karvon o'tardi. Hozir har bir kun 2 kunda karvon o'tadi. Razmakka o'tadi. Kuch to'playapti hozir Vaziriston urushligi uchun. Rasul sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, mu'min kishi bir teshikdan ikki marta chaqilmaydi. Mu'min ek suroq se, ek g'or se do bar nahi dasa jata. Do bar usni maradi. Xo'p, vona jangini o'zingiz yaxshi bilasizlar, bizni muhosara qildi. Biz o'zimizni himoya qilib urushdik. Vona e, vona jangni kya hua? Shika jangida bizni Salveshti bilan urushtirmoqchi edi. Biz Salveshti bilan urushmadik, balki hukumat bilan urushdik. Hop Masud mintaqasiga kelgandek holat ham ma'lum. Masud mintaqasiga keldik. Masud mintaqani mas'ullar nima dedi? Biz hukumat bilan kelishdik, Masud mintaqasida jang qilmaydi dedi. Ana shu so'zni berganimizda va'dani bergandan keyin Masud mintaqasi bitta o'q otmadik. Hop bu sulh bir oy davom qilmadi-da, Masud aloqasidagi ansonlarning markazini bombard qildi. Biz taraftan bir kishi yerde şehit shahid bo'lgan yo zaxmiy bo'lmadi. Shunaqa bizga u yerda nima vojib edi? Ansorlarni difo qilishi, himoya qilishligi. Qo'limizdan kelgan himoyani qildik va kim kimni tashlab qochib ketdi u ham ma'lum. Kim kimni tashlab ketdi, kim kimni maydonda qoldirib ketdi u ham ma'lum. Biz buni Xudo uchun qilganligimiz uchun bu gapni o'tirmaymiz. Va бизга bizga beriladigan bu nisbat jangdan qochibdi. Inshaalloh bu jamoat bu bu beg'ayratlikni qilgan emas qilmaydi. Shoykotdan ham oxiri chiqqan shu jamoat. Qayerda bo'lsa shu qilgan. Chunki bu bizga vojib, bu bizning fazilatimiz emas. Shuning uchun har kim ko'zini ochib olsin. Alloh subhanahu va taoloni bergan izzatini biz inshaalloh himoya qilib olamiz. Biz o'zimizni dushmanimizni yaxshi tanib olganmiz. Biz o'zimiz dushmanimizni yaxshi tanib olganmiz. Va u bilan qana muomala qilishni bilamiz. Shuning uchun birodarlar, bizni aziz qilgan narsa aytib o'tdim, bizi tilimiz emas. Bizi qavmimiz emas, bizi pulimiz emas, bizi kuchimiz emas, bizi sonimiz, adadimiz emas. Ana shu iymonimiz, mana shu Allohning yo'lida bergan qurbonligimiz. Inshaalloh shuni saqlab qolamiz. Faqat Allohdan duo qilamizki, Alloh taolo bizlarni g'alaba kelganda mag'rurlantirib qo'ymasin, ibtilo imtihon kelib, mag'lubiyat kelgan vaqtida noumid tushlashib qoladiganlardan qilmasin. Alloh subhanahu va taolo muhojir va ansorlarni mag'firat qilsin. Alloh subhanahu va taolo mana bu kechalarda duo qilyapmiz. O'zi bizlardan rozi bo'lsin. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk va jazakumullohu khayran. bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.